Deniz üstü köpürür Ey canım rinan hay rinan rinan hay Kayada sen götürür Ey canım ey Benim de bu cihana gelişim Hey canım rinanay rina rinanay Bir güzelden ötürü Hey canım hey Benim peder Denizin Çok iyidir. da Hey canım rinanay rina rinanay Mum yanar sofrasını da Ey canım ey Benim de şu cihandan gidişim Ey canım rinan ay rinan rinan ay Memleket sevdasına Memleket sevdasına Memleket sevdasına Ey canım hey Dağılın da. Yüreğine sağlık baba. Gel şuraya.